Տոնական օրերին առաջնագծում իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է եղել։ Հակամարտության կարգավորումը արհեստականորեն արագացնելը ճիշտ չէ։ Արցախում համաճարակաբանական իրավիճակը վերահսկվում է։ Քննարկվել են թղասերում արկա խնդիրները եւ դրանց լուծման ուղիները։ Հարցում է իրականացվել Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության թեմայով։ Թուրքիայում մեծանում է խոճապը կապված խոզի գրիպի վարակի հետ։ Իրանի եւ Սաուդյան Արաբիայի միջև հակամարտությունը խոր արմատներ ունի։ Հայ բռնցքամարտիկը այսօր կմենամարտի սլովակ մրցակցի դեմ։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մաս Արցախի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն հունվարի 3-ից 9 ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 4000 գրակոց։ Ինչպես հաղորդել են Պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունից, առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել հակառակորդի սադրիժ գործողություններին պատասխանելուց եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Այսօր բանակի կենտրոնական հավաքակետում կազմակերպվել է հանդիսավոր միջոցառում նվիրված 2016 թվականի զորակոչի առաջին խմբի ընդունմանը։ Իրենց համանդրական պարտքը կատարած զինվորներին փոխարինելու եկած երիտասարդներին հայրենյաց պաշտպաններ դառնալու կապակցությամբ շնորհավորելու էին եկել բարձրաստիճան սպաներ, Արցախի պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի գլխավորությամբ Արցախյան գոյամարտի վետերաններ, հայ առաքելական եկեղեցու եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Բանակի հրամանատարը նախ շնորհավորել է նորակոչիկներին հանրապետության զինված ուժերի շարքերը համալրելու արդիվ, այնուհետև վերջիններից տվել ծառայության ճիշտ եւ արդյունավետ կազմակերպման համար անհրաժեշտ ցուցումներ։ Հանդիսավոր միջոցառման ավարտին անցկացված վիճակահանության արդյունքներով նորակոչիկները ընտրել են իրենց հետագա ծառայության վայրը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում երեկ անցկացվել է նախարարության կենտրոնական ապարատի ղեկավար կազմի խորհրդակցություն, որի ընթացքում ամփոփվել են 2015 թվականին կատարված աշխատանքները եւ նախանշվել 2016 թվականի անելիքները։ Նախքան 2016 թվականի անելիքների քննարկումը Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սերան Օհանյանը ընդգծել է, որ անցած տարին զինված ուժերի համար եղել է որակական առաջընթացի տարի։ Անդրադառնալով աշխատանքային գլխավոր ուղղություններին, նա կարևորել է համակարգում արդարության սկզբունքների, բարևարկության ամրապնդմանը եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարին ուղղված աշխատանքները, ներկայացրել 2015 թվականին արձանագրված հաջողություններն ու ձեռքբերումները, դրաստվում նշելով մասնավորապես զինծառայողների եւ նրանց հավասարեցված անձանց սոցիալական պաշտպանության եւ կադրային քաղաքականության ոլորտներում իրականացված բարեփոխումները։ Պաշտպանության նախարարը նշել է, որ առաջիկա ուսումնական տարում զինված ուժերը հավատարիմ են մնալու ամենօրյա զարգացման, շարունակական առաջընթացի սկզբունքին տարվա ընթացքում ղեկավարվելով պատրաստված հրամանատար, արհեստավարժ բանակ, ապահով հայրենիք կարգախոսով եւ 2016 թվականը հայտարարելով հրամանատարական պատրաստության տարի։ Տոնական օրերին առաջնագույցում իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է եղել, հրադադարի լուրջ խախտումներ չեն արձանագրվել։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Մովսես Հակոբյանը։ Մեր զինված ուժերը ժողովրդին վստահեցրել էին, որ տոնական օրերին ապահովելու են անվտանգությունը եւ փայլուն կերպով ու կազմակերպված կարողացել են իրականացնել իրենց արժեվ դրված խնդիրը, ասել է Մովսես Հակոբյանը։ Նա նաև նշել է, որ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ լարվածությունը սահմանին նվազել է։ Անցած տարի տոնական օրերին շատ ծանր էր, սակայն այս տարի իրավիճակը համեմատաբար հանդարտ է, ասել է Մովսես Հակոբյանը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը արհեստականորեն արագացնելը չի բխում հակամարտության կարգավորման շահերից, Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, անդրադառնալով ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում Ղարաբաղյան խնդրի հարցով տեղի ունեցած փակ քննարկմանը, որտեղ հանձնաժողովի նախագահ Էդ Ռոյսը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմին կոչ է արել արագացնել Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության վերաբերյալ Ռոյս Էնգել առաջարկությունների իրագործումը։ Հարցի այսպես կոչված արագացումը որևէ կերպ չի կարող ազդել հակամարտության դրական կարգավորման վրա։ Արեստական ժամկետներ դնելը արդյունավետ չէ, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Ըստ նրա, փակ քննարկման ժամանակ քննարկվել են հակամարտության կարգավորմանը վերաբերող շատ ավելի առանցքային կարևոր հարցեր, քան գործընթացը արագացնելը։ Օրինակ քննարկվել է դիպուկահարների հետ քաշման կամ հակամարտության խաղակարգավորմանը հասնելու հարցը։ Եթե այս կետերը կյանքի կոչվեն, սա կլինի մեծ ներդրում Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում։ Այս մասին մենք բազմիցս անգամ խոսել առաջարկել ենք հետ քաշել դիպուկահարներին սահմանեն հանգստի օրեր կրոնական ազգային միջազգային օրերին կրակոստներ խախտումներ չլինեն բայց ադրբեջանը չի ընդունել շարունակել է իր ապակայունացման քաղաքականությունը նշել է դավիթ բաբայանը Նրա խոսքով, եթե ժամանակին միջազգային հանրությունը Ադրբեջանին հորդորեր ընդունել առաջարկները, իրավիճակը միանգամայն այլ կերպ կլիներ բայց լավ է ուշ, քան երբեք։ Հուսով ենք, որ այս հորդորը իր դրական ազդեցությունը կունենա հակամարտության կարգավորման գոտում կայունության պահպանման տեսանկյունից, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Արցախում համաճարակաբանական իրավիճակը վերահսկվում է եւ հանգիստ է։ Այդ մասին տեղեկացրել է առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսության գլխավոր մասնագետ համաճարակաբան Կարինե Բալայանը նշելով, որ Վերին շնչուղիների սուրվարակի դեպքերով հունվարի 1-ից 7-ը ընկած ժամանակահատվածում հանրապետությունում գրանցվել է շտապ օգնության 42 կանչ, որից մեկը Մարտակերտում հոսպիտալացվել է։ Ստեփանակերտում այս ժամանակահատվածում վերին շնչուղիների սուրվարակի խնդիրներով բուշիմնարկներ են դիմել 28 հիվանդ, որից 14-ը թոքաբորբով, այդ թվում 5 երեխա։ Ընդ որում Ստեփանակերտի Մորև մանկան առողջության պահպանման կենտրոնում այս պահի դրույթ հաջողությամբ հոսպիտալացման դեպք չի գրանցվել։ Օրերս Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը այցելել է Հադրութի շրջանի Թաղասեր գյուղ եւ հանդիպել համայնքի բնակիչների հետ։ Քննարկվել են գյուղում արկա խնդիրները, դրանց լուծման ուղիները։ Ինչպես հերրախոսակապով հաղորդել է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը, Թաղասերը լուծում պահանջող խնդիրներ շատ ունի։ Այդ խնդիրների մասին մենք հարցազրույց ունեցանք համայնքի ղեկավար Կարեն Հոսեփյանի հետ։ Համայնքում արկա է 146 տնտեսություն, 505 բնակիչ։ 2015 թվականին գյուղում ծնվել է 10 երեխա, 0-ից 5 տարեկան 60-ից ավելի երեխաներ կան գյուղում, որը ապացուցում է այն, որ իրոք գյուղը զարգացման լավ հեռանկարներ ունի։ Բնակչության զբաղվածության մասին խոսելով համայնքի ղեկավարը նշեց, որ գյուղի մոտիկությունը շրջենտրոնից հնարավորություն է տալիս բնակչության զբաղվածության հարցերը լուծելուն։ Գյուղի համար ամենից կարևոր խնդիրներից մեկը դա գյուղի ջրամատակարարման հարցն է, որի մասին խոսվեց հենց նախագահի հանդիպման ժամանակ։ Համակի ղեկավարը նշեց, որ գյուղում գործում է դպրոց, Չնայած 2000 թվականին վերանորոգվել է, բայց վերանորոգման կարիք ունի։ Ակումբի շենքը, որը կառուցվել է 30-ական թվականներին, կապիտալ վերանորոգման կարիք ունի։ Բուժկետը տեղավորված է համայնքի աշխատակազմի վարչական շենքում։ Բուժկետի շենքի նոր կառուցումը այսօր անհրաժեշտություն է դարձել։ 2016 թվականին նշված հարցերից մի մասը լուծում կստանան, քանի որ նախատեսվում է համայնքային կենտրոնի շինարարությունը, որտեղ կտեղավորվի բուժկետը, համայնքի աշխատակազմը, գրադարանը եւ այլ օժանդակ սենյակներ։ Մնում է հուսալ, որ նշված հարցերը լուծում կստանան ստանան, նշեց համայնքի ղեկավարը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ֆրանսիայի համանդրական խորհուրդը մերժել է հոլոկոստի ժխտումը քրեականացնող օրենքը հակասահմանադրական ճանաչելու հարցը։ Այս մասին ասել է Ֆրանսիայի Ռոն Ալպի տարածաշրջանային падգամավոր Հիլդա Չոբոյանը։ Այդ օրենքից օգտվելով թուրքական կազմակերպությունները ցանկանում էին հայոց ցեղասպանության ճանաչումը խնդրո առարկա դարձնել Ֆրանսիայի օրենքով, ու դա փաստորեն չիրականացավ, ասել է Հիլդա Չոբոյանը։ Վերոնշյալ Հայցի բավարարման դեպքում թուրքական կազմակերպությունները ձգտում էին հասնել 2001 թվականին Ֆրանսիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի չեղարկմանը։ Հույդա անդամ Լիբանանահայ Երվանդ Փամբուկյանը կարծում է, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը արդեն ժամանակավրեպ է։ Մեզ միայն հոգեպես է մխիթարում, երբ իմանում ենք, որ այս կամ այն երկիրը ճանաչել է ցեղասպանությունը։ Եղածը արդեն բավական է։ Կարևոր է, որ Թուրքիան, Միացյալ Նահանգները Մեծ Բրիտանիան ճանաչեն ցեղասպանությունը, քանի որ հենց այս երկրների պետական ակունքներում ունեն փաստաթղթեր ցեղասպանության մասին։ Այդ ժամանակաշրջանի նյութերը հենց այդ երկրների դեսպաններն են առաջինը հավաքել, սակայն գիտենք, որ նրանք երբեք չեն ճանաչի ցեղասպանությունը։ Մյուս երկրների ճանաչումը մեզ ոչինչ չի տա, ասել է Երվան Փամբուկյանը։ Նրա խոսքով պետք է առաջանցնել, պահանջատեր լինել եւ պահանջել ոչ միայն ֆինանսական հատուցում, այլև կորցրած հողերը։ Atlas քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնը հարցում է իրականացնել 500 մարդու շրջանում Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունների թեմայով։ Հարցին թե ռազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում որ երկիրը կաչակցի Ադրբեջանին, հետևյալ պատասխաններն են տրվել։ Թուրքիա 82%, Պակիստան 10% ու Սաուդյան Արաբիա 8%։ 2016-ին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում դրական առաջխաղացում ակնկալում եք հարցի պատասխաններից պարզվել է որ հարցման մասնակիցների 85%-ը այս տարի որևէ դրական առաջընթաց չի ակնկալում հակամարտության կարգավորման բանակցություններից Թեմայի շարունակությունն էր 2016 թվականին առազմական գործողությունների վերսկսումը հնարավոր համարում եք հարցը, որին հարցման մասնակիցները հետևյալ կերպ են պատասխանել. Պատերազմը հնարավոր է 56%, պատերազմը իրատեսական չէ 23%, 21%-ն դժվարացել է պատասխանել։ Թուրքիայում մեծանում է խոճապը կապված խոզի գրիպի կամ H1N1 վարակի հետ։ Թուրքական միլլետ բարբերականի փոխանցումը վերջին երկու օրվա ընթացքում 35 մարդ բարձր ջերմությամբ եւ փսխման գանգատներով դիմել է հիվանդանոցներ։ Նրանցից 5-ը մահացել է, ընդ որում մեկը երեխա, իսկ 30-ի բուժումը շարունակվում է։ Մասնագետները նշում են, որ երկրում 20 միլիոն մարդ այս պահին գտնվում է ռիսկային խմբում։ Իրանի եւ Սաուդյան Արաբիայի միջև արկա հակամարտությունը բավական խոր արմատներ ունի։ Նման տեսակետ է հայտնել Իրանագետ Մհեր Բաղդասարյանը, անդրադառնալով Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունների կողմից շիայական հոգևոր առաջնորդ Նիմր Ալ-Նիմրի գլխատման հետևանքով երկու պետությունների միջև սկսված արճակատմանը։ Հարաբերությունների ներկայացումը այս փուլում դժվար թե ազդեցություն ունենա Հայաստանի վրա։ Խոսքը զուտ նավթային խնդիրների մասին է։ Մրցակցող երկրների միջև նավթային խնդիրների, ինչպես նաև սուննի շիա արհեստական հակասությունների վերակազմավորման, վերաձևավորման մասին։ Հայաստանի հետ սա առնչություն այս պահին ունենալ չի կարող։ Մեզ վրա այս փոփոխությունները կարող են ազդել միայն այն ժամանակ, երբ հարևան Իրանում դրությունը ապակայունանա, հաշվի առնելով հանգամանքը, որ երկու պետությունների անվտանգությունը որոշակի առումով փոխկապակցված է։ Տվյալ փուլում, երբ չկա փաստացի զինված հակամարտություն Սաուդյան Արաբիայի եւ Իրանի միջև, նկատի չունեմ կողմնակի հակամարտությունները, Հայաստանի համար դրությունը վտանգավոր չէ նշել է Իրանագետը։ Մոսկվայի իշխանությունները եղանակային վտանգի նախավերջին նարնջագույն մակարդակ են հայտարարել, ինչը պայմանավորված է սաստիկ քամիներով ու բքով։ Այսօր քամու արագությունը կհասնի 17 մետր վարկյան ցուցանիշի, սպասվում է ուժեղ ձյուն։ Օդի ջերմաստիճանը կլինի -13-ից -16 աստիճանի սահմաններում։ Օթերութաբանները նախազգուշացրել են խուսափել փողոց դուրս գալուց ու մեքենա վարելուց։ Չի բացառվում, որ ժամանակավորապես կարող է խափանվել էլեկտրամատակարարումը։ 2016 թվականի առաջին շաբաթը, որը անցած 120 տարվա կտրվածքով վատագույնն է ճանաչվել բորսայական արևտրի առումով, աշխարի ամենահարուստ մարդկանց պատճառել է 194 միլիարդ դոլարի վնաս։ Ֆոնդային բորսաներում գրանցված անկման, ինչպես նաև նավթի գների նվազման հետևանքով աշխարհի 400 ամենահարուստ մարդիկ կրել են միլիարդավոր դոլարների վնաս։ Այդ գործոնների հետևանքով 47 միլիարդատեր այս տարվա առաջին մի քանի օրում կորցրել է մոտ 1 միլիարդ դոլար։ 2016 թվականի առաջին 4 օրվա ընթացքում ԱՄՆ-ի ֆոնդային բորսաներում գրանցվել են 1897 թվականից ի վեր վատագույն ցուցանիշները։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ 2016-ը հրճակվել է հին հույն մտածող Արիստոտելի տարի։ Այս տարի լրանում է մեծ փիլիսոփայի ծննդյան 2400-ամյակը։ Ըստ այդմ ամբողջ աշխարհում նախատեսվում են Արիստոտելի Հոբելյանին նվիրված միջոցառումներ, իսկ Սալոնիկում կկայանա համաշխարհային կոնգրես, որին կհավաքվեն մեր ժամանակի բոլոր խոշոր մտածողները մարզասերների համար։ Հպարտ եմ, որ պրոֆեսիոնալ ռինգում ներկայացնում եմ Հայաստանը։ Դա մեծ պատիվ է ինձ համար եւ պատասխանատվություն։ Առաջիկա ամենամարտում իմ հրենակիցներին խոստանում եմ հաղթանակ։ Այս մասին ասել է Գերմանահայ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ Լևոն Հարթը, ով այսօր Գերմանիայում կանցկացնի իր հերթական մենամարտը։ Մրցակիցս լինելու է Սլովակիան ներկայացնող Վլադիմիր Իդրանը։ Մենամարտի սլավ եմ պատրաստվել։ Հաղթանակի դեպքում դրական ազդեցություն կունենա իմ վարկանիշի վրա։ Մրցակիցս ուժեղ բռնցքամարտիկ է, բայց ոչ տեխնիկապես, այլ ֆիզիկապես, ասել է Հարթը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2-ից 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2-ից 7 աստիճան տաքություն։ լրատվական ծրագիրն ավարտվեց